أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وافضل الصلاة وتم التسليم على سيدنا ونبينا محمد الصادق الوالي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين Zahvala dragom gospodaru koji nas je počastio da budemo u njegovoj kući večeras u mjesecima u kojima je već Rasulullah sallallahu alaihi sallam molio gospodara da nam dadne bereket u ređevu i Šabanu i da nam dadne da doživimo dane mjeseca Ramazana. Gospodaru naš počasti nas korisnim znanjem i dadne nam da se u svakom aspektu, u svakom djeliću svoga života koristimo onim znanjem kojem si nas ti pouči. Molimo gospodara da nas milošću svojom, jer smo svjesni da ne možemo zaslužiti, da nas milošću svojom uvedi među svoje čestite rogove i počasti džennatom. Amin. Salavat i salam posljednjem poslaniku i mileniku Mohamedu, njegovoj časnoj poruci i vrlim Draga braće i poštovane sestre, kada je Aydin Efendi učio ove kuranske ajete, zaista je onaj dao jednu smjernicu o kojoj bi čovjek mogao do kraja života da razmišlja. Neki kuranski ajeti su toliko jaki, svi oni imaju jaku poruku, ali neki su toliko vezani za svaki, svaki dan tvoga života, gotovo za svaki uzdah koji čovjek uradi na ovome svijetu, a to je upravo ovaj ajet i sura Nisa Ma bi azabikum in mu amentu. Kaže, zašto bi vas Allah kaznio? Ako vi dio osobine imate. Ako ste njemu zahvalni i njega vjerujete. Osoba koja želi da bude sretna na ovome i na budućem svijetu ove dvije osobine mora imati. Prva je zahvalnost. Mora biti zahvalan. Druga je mora vjerovati. I uvijek znate da pravimo razliku. Mnogo je onih koji vjeruju Allaha ili vjeruju Boga. Ali je znatno manje onih koji vjeruju Bogu. Jer kad ga pitaš kaže ja vjerujem. Ti vjeruješ. Kad još kaže vjerujem u Boga. A dobro, a što ne klanjaš? Znači ne vjeruješ Bogu. Jer onaj ko obavlja namaz svakim svojim postupkom kaže amen tu billah, vjerujem u Allaha. Onaj ko poštuje svoje roditelje svakim svojim postupkom kaže amen tu billah. Onaj ko je zahvalan roditeljima svakim svojim postupkom kaže da je zahvalan i gospodaru jer je roditelji su prvi kojima treba biti zahvalan. Ovo, ovaj kuranski ajet, ma jefa'alu Allahu bi azabikum in Kad ga čovjek svako jutro proučio, nakon što klanja sabah namaz, i kaže, ponovi ajet, zašto bi vas gospodar kaznio ako vi budete šta? Zahvalni njega vjerujete. To je princip. Sve što čovjeka zadesi od zla, zadesi ga zbog njegovoga nema. Zadesi nas zbog naših propusta prema stvoritelju. Zbog naše, pazite, i blagodat koju često nekada izgubimo, izgubimo je zato što je što nismo zahvalili, nismo zavijezali blagodat zahvalnošću. Na samom početku, pošto evo učimo se zahvalnost, zahval, ovoj osobini zahvalnosti, lijepo je biti, kaže Resulullah sallallahu alaihi men lem ješkuri nas, lem ješkuri la. Bilježi Ebu u svome sunan, onaj ko nije zahvalan, zahvalan ljudima, nije zahvalan ni dragom gospodaru. Jedna od naših formi izražavanja zahvalnosti stvoritelju jeste da proučimo Fatihu i sjetimo se dovom imama Buharije čiju hadijsku zbirku čitamo. Lidan lillahi el Fatiha. Došli smo do četvrtog poglavlja u knjizi o abdestu. Kazali smo abdest je oružje vjernika, abdest je nešto što vjernik i vjernica nastoje da čuvaju u svome životu. Njime se branimo i od vidljivih i od nevidljivih neprijatelja. Abdestom jačamo svoju svijest da svako djelo traži neki redoslijed. Redoslijed koji je neophodan da bi nam namaz bio primjen jeste da budemo najprije čisti okupan, zatim da uzmemo abdest, zatim da klanjamo namaz poglavlje je četvrto i ono nosi naslov koji sadržava dvije stvari ili dva pojma koji su svakom ljudskom biću i bliski, ali jednako potrebni. Kaže Imam Buharija, babu la yatawaddau mine šeki hata je yastayqin. Neće abdestiti ona osoba koja sumnja da je izgubila abdest, sve dok ne bude sigurna da je izgubila abdest. E ovdje imamo dva pojma, šek što znači sumnja i jakin što znači sigurno znanje. Primjer, ja sigurno znam da ste vi predavno mogli. Ja sigurno znam da vi imate roditelje ili nekome je možda su roditelji preselili. To sigurno znam. I jedna od stvari koja se u prošloj sedmici desila i koja me navela na razmišljanje upravo ovo sigurno znanje. Jedan od ahbaba ovdje je prisutan, da ga Allah dragi nagradi zajedno sa svojim prijateljima je, kao što vidite, okrećena je ovaj, fasada tabačkog da Znate da su bili grafiti s druge strane. Zove me ta isti abab u subotu, kaže, preselio mi je babu. Ja sigurno znam da je obaveza nama da poznajemo jedni drugi. Meni bi teško bilo da mu nisam bio babi na dženazi. Molim vas, upoznajte se sigurno znam da je i to je, Pasta Allahovog darivanja i njemu i njegovoj porodci, da on dok izmeti džamiju, njegov babo presali na hiret, a vi znate da je Resulullah s.a.v. rekao ente o malu keli ebik i ti i sav tvoj metak pripadate babi, odnosno roditeljima, ocu i majci. Zašto? Jer oni su, on su nas podigli. Onda naša dobra djela, ako su nas oni usmjeravali, prema tome su i njihova dobra djela. Ova dva pojma, sumnja i sigurno znanje, u svim stvarima životnim su nešto što je bitno. Evo, banalan primjer, pošto ima dosta studenta ovdje, ja sigurno znam da je mala mogućnost studenta koji ne uči da će proći na ispitima. Jel tako? Ali nažalost, on sumnja u to pravilo i onda izađe na ispit bez pripreme. Ulema nas je naučila, braće i sestre, u svim stvarima kaže istjeraj, istjeraj sumnju sigurnim znanjem. ste gledajte, ima život na ovom svijetu. Najizvjesnija stvar jeste da ovaj život ima kraj. Kaže gospodar, kullu nesin za itatul Svaka će duša osjetiti smrt. Mora preseliti. To je sigurno u životu. A ove druge stvari su manje sigurne. I onda čovjek zanemari ono što je sigurno, počne se baviti s onim što je manje sigurno. Nositi se sa ovim znači imati u životu pravilo. Moje je sigurno znanje da je mene gospodar zadužio prema roditeljima da se čestito odnosi prema bračnom drugu da se čestito odnosi. Da, odgojim, da odgajam svoju djecu. A sada, znate kako šeitan napada? Šeitan kaže, pa zar ti misliš da ćeš ti čestitim odnosom prema roditeljima njih navez da prema tebi budu pravedni? Gledaj, oni više bratu ili sestri nego tebi. Šta ti ubaci Sumnju. U odnosu prema djeci, svome vladu, kaže, zar misliš da i ti možeš odgojiti? Ti sigurno znaš, na jetinu si, da te Allah zadužio da odgajaš djecu. Ali ti šetan ubacuje sumnje, pa čovječe, jeste ti gradiš, ali hiljadu razgrađuji. Zar misliš da i ti možeš uputiti? Ovaj, ovaj naslov, poglavlje, neće se abdestiti onaj ko sumnja dokle god nema čvrsto znanje. Je ujedno i fiksko pravilo, šarijatsko pravilo. Ja ću činiti ono što znam da moj gospodar od mene sigurno traži i nije u mojim rukama, nisu u mojim rukama rezultati. On je taj koji će da Subhanallah, koliko je, kad bi neko gledao, analizirao život Resulullaha sallallahu alaihi wasallam i onaj period u i onaj period u Medini. Koji je napor Resulullah sallallahu alaihi wasallam ulagao u ljude? Da mu je gospoda rekao u Kur'an Kerimu inneke la tehdi men ahbeb ti zaista Muhammede nećeš uputiti onoga koga voliš. Što ovo znači? Da je prvi uslov kad upućuješ. Ovo moraš sigurno znati. Da voliš onoga koga upučuješ. Danas ne, on je vakav nakav, ti s njega osudio, a hoćeš da ga pozivaš. Kaže, nećeš Muhammede ti uputiti onoga koga voliš. Walakin Allah jehdi me ješa. Allah je taj koji upućuje koga hoće. Ovo moram sigurno znati. Ja sumnjam da li će moje riječi do nekoga doprijeti ili neće. Ali sigurno znam da je meni gospodar zadužio da prenesem dobro. I ako Bog da sam to iskreno uradio i u tom je iskren bio i ako sam nastojao da to stalno radim, kontinuirano, da pozivam, da razgovaram, da Allah dragi će dat da u jednom momentu možda prokrija potpuno na drugom mjestu, ali tim sebe. Sigurno, kaže, nemoj nikada prodati ono što sigurno znaš za ono što sumnjaš. Ja znam da me je gospodar počastio i mene i vas da smo na ovome mjestu. Mi smo mogli biti na bezbroj drugih mjesta. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nas je onaj ovdje da kažemo okupio. I ne samo to. Ne samo da smo tu da kažemo da, da slušamo riječ, nego smo čuli hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nije vjernik onaj ko zanoči sit, a komšija pored njega glavom. Pa smo svi donijeli po kilu rižije, kilu makarona, litar ulja, kilu šećera. Donijeli stavili Blizu tri tone, tri hiljade kilograma hrane, alhamdulillah, do sad iskupljeno. Da je, ta, da, je taj kilogram jedan insan. Ovaj tabački je od mjeseca kraja februara pa do danas tri hiljade ljudi na hrani. Da ništa drugo nema. To je oživljavanje sunneta Rasulullah sallallahu to je oživljavanje njegovog stila življenja. A njegov stil je življenja nemoj prodati ono što sigurno znaš za ono u što sumnjaš. U svim stvarima zapamtite, vidjet ćete kad idete. Znaš da je neko prema tebi dobar bio. Nekada vidiš do tebe doprije priča da je možda nešto o tebi ružno pričao. Pa sigurno znaš da je dotad prema tebi lijepo pokvarit ćeš odnos prijateljstvo 10-15 godina. Dva baba, dvije prijateljice, brat, sestra, muž i žena. 15 godina lijepoga braka. I onda radi priče, kaže, njegova Hanuma je, govorio, čuvajte jezik, kaže, njegova Hanuma je ljepša od tvoje. Čovjek se vrati kući i razvede se od svoje Hanume. Vjerujte, takve riječi mogu teške biti. Kada je Muaz radijallahu anhu pitu Resulullaha, sigurno znaš da je najopasnije oružje koje ti je dato jezik. Pa jezikom izgovaraš kelime i šehadet, Znam Sam kaže Hazreti Muaz, Allahov Poslaniče, zar smo odgovorni za ono što govorimo? Kaže Resulullah sallallahu alaihi sallam, teško tebi Muaze, zar ne znaš da će ljudi u džehennem biti bačeni zbog čega? Zbog onoga što govore. Sigurno znaš da je ovo, ovaj jezik, emanet koji moraš čuvati. Nemoj dozvol da emanet ide gdje ne treba. Nemoj da priča na onaj način na koji je neprimjeren. Hadis je 137. Hadesana Alijun, kala hadesana Sufjan, prenio nam je Ali od Sufjana, kala hadesana Zuhrijan Said ibn Musejev, od Zuhrija od Saida ibn Musejeva, to je onaj znameniti učenja kojeg je pogubio Hadžađ ibn Jusuf. Van Abad ibn Tamima, namihi od Abada ibn Tamima, od njegovog Amidži. Kaže, ennehu šeka ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Er ređul, jedan od ljudi je došao kod poslanika sallallahu ve sellem i požalio mu se. Ovo, ova veličina Rasulullah sallallahu ve sellem da je bio pristupačan ljudima je nešto što kod sebe moramo stalno razvijati. Mijenjaju se konteksti kroz koje prolazimo. Danas dosta vas su studenti. Sutra ako da završite fakultet ili pa se zaposlite, završite srednju školu pa se zaposlite. Gdje god da se neka ljudi kod tebe vide tu karakteristiku. Da si pristupačan. Jer je Resulullah sallallahu alaihi bio taj koji je bio pristupačan ljudi. I ako ti ne mogu pomoći u najmanju ruku od mene nećeš imati uvred. Ja ću ti reći ne mogu ti pomoći, žao mi. Tačka. I onda kada ga lijepo odbiješ, gledajte, ovaj čovjek dolazi kod Resulullah sallallahu alaihi wasallam, žalim se. Iako tu je Ebu Bekr, tu je Omer, tu je Osman, tu je Alija, ali ne, on dolazi kod Božijeg poslanika sallallahu alaihi sallam Žalimo se. Juhajjalu ilaihi ennehu jeđidu shay'a fi sola. Kaže, pričinjavam se. I to ne samo da mu se žali. Nije mu se žalio na, na neimaštinu. Nego mu se žali na ono što Resulullah s.a.v. naziva es salatu imadu din. Namaz je stup vjere. Žalim se, kaže, nekada u namazu mi se čini kao da sam izgubio abdest. I to od bi bilo ovako. Svako društvo nije ono u čemu je sada, nego je ono što voli sada. Ako mi u ovom trenutku imamo takav sistem vrijednosti, da su nam najbolji i najugledniji u našem društvu oni koji lijepo pjevaju. Za 40 godina to će biti naša stvarnost. Pevaljke i pevaći To je činjenica. Jer mi u tom pravcu idemo. Kaže, nemoj mi reći onaj ko si ti, nemoj mi definirati sebe. Pokaži mi tri svoja najbolja prijatelja i prijateljice. Reći ti kakav si. Pokaži mi koju si knjigu pročitao zadnju. Reći ti kakav si. Pokaži mi koji hajr radiš, na kojem si ti Ne možeš sve raditi. E, ja se bavim onaj, jetime, finansiram time. Ja nemam novca, ja sa babama dajem instrukcije iz matematike. Ja sam sportista, ja pomažem dječici da umjesto budu za Playstationom, budu na sportu. Ja sam farmaceut, pa dajem savjete ljudima vezano za lijekove, bez traženja, samo tražim Allahovo zadovoljstvo. Kad mi dođe da kupi lijek, ja mu dajem lijek onaj za koji znam da je najbolji za njega. Allah najbolje zna što je najbolji za njega. Nemoj. Nemojte da, da sami sebe dovedemo u tu situaciju. Kaže, došao je, žali se, kaže, za namaz. Osjećam ili u namazu mi se čini kao da, da, kao da gubim namaz. Tada je Resulullah sallallahu alaihi sallam rekao فَقَالَ لَا يَنْفَتِلُ Neka se ne okriječi اَوْ لَا يَنْصَرِفُ حَتَّى يَسْمَعَ سَوْتًا اَوْ يَجِدَ رِيحًا Sve dok ne čuje da je zaista izgubio abdest ili ne osjeti smrad, odnosno ružan miris. E to je razlog zbog čega je imam, imam Buharija stavio naslov neće se abdestiti ona osoba koja sumnja dok se ne uvjeri. Ovaj hadis Resulullah sallallahu alaihi koliko god je katak je smjernica. Često se čini čovjeku u namazu da gubi, da izgubio jel, abdest. To je sve vesvesa. Čak Resulullah sallallahu alaihi sallam kaže da među šeitanima ima oni koji čovjeku tako onaj, tako se poigravaju sa njim da mu se čini da da gubi, da gubi Ne treba se osvrtati, evo uza se pro, prouči i ne treba uopće tada mijenjati abdest i napuštati namaz. Nekoliko stvari vezano za ovaj hadis braćo i sestre, koliko god da nam se čini da se stvari kreću brzo. Ona osoba koja je svjesna dragog gospodara dobije jednu lijepu karakteristiku, a to je bereket u vremenu. Ovaj hadis Rasulullah s.a.v. nas uči da se bavimo u svome vremenu onim što je korisno. Ovaj ashab je došao kod Rasulullah s.a.v. i pitao ga za jedno pitanje pitao ga vezano za njegov namaz. Nemojmo dozvoliti se Nemojmo dozvoliti se da najveće legnemo, a da nismo svjesni šta smo taj dan uradili. Puno je ljudi koji im dolaze i žale i se kaže jednostavno nemam vremena. A ja vam prvi kažem i ja kod sebe osjetim, osjetim taj nedostatak bereketa u vremenu. Bereket u vremenu se dobija na dva načina. Iskrenim robovanjem gospodaru i stalnim nastojanjem da čuvamo svoje vrijeme. Nemojte dozvoliti da nam vrijeme se krade. Nekada ljudi čak znaju biti, onaj, znaju se vrijed kada im kažeš ne mogu, imam obavezu. Molim vas, da bi čovjek kazao ne, on mora imati u sebi veće da. Ja danas hoću da proučim deset sahifa Kur'an. Ako tebi danim svoje vrijeme, ja neću to stiću raditi. Imajte svoj program i nemojte nikako dozvoliti da nas šeitan lanetullahi ali, da nas prevari pa da kažemo kako ja sada da ostvarim to i to, meni je sada 35 ili 45 godina. Krijeni malim stopama. Vjerujte, u Turskoj ima jedna džamija, čuo sam, ona, jedan od ljudi ju je napravio, kaže, bio je koji mučni čovjek i kaže, Hanuma ga je ružila, kaže, često bi ahbave častio. I kaže, kad počastiš Ahbabe, isto toliko odvoji, kaže, na Božijem putu. Kaže, za 20 godina napravio je džamiju koju je nazvao kao da sam jeo. Odvajati postepeno, bez tereta, bez opterećenja. Jer nekada se očekuje od nas da izvučemo veliku neku pobjedu, izvučemo neku veliku stvar, a mi nismo u stanju da držimo bez švakati, da učimo pet sahifa Kur'ana dnevno. Meni je najdraža stvar kada mi dođe čovjek nakon 2006. sam držao predavanje na jednom mjestu, kaže meni hađija jedan, kaže primilo se. Ja kaže šta se primilo? Pa kaže ti si tada citirao hadis koji bileži muslim u svakom čovjek govori. Bileži muslim u svom sahihu da kada osvani čovjek pa kaže sto puta subhanallahi wa bihamdihi. To je minuta dva posla. Subhanallahi wa bihamdihi. Sto puta. Niko na sudnjem danu neće doći sa boljim od onoga od čega je on došao. Osim onoga ako kaže isto ili kaže više. Kaže primilo se kako? Kaže počeo primjenjivati. Nemojte, nemojte da dozvolite da ovi mali koraci ne budu dio Pazite, pravila životna, pravilo je životno. Ako, na, ako budemo zahvalni gospodaru i njega vjerujemo i njemu vjerujemo, njega vjerujemo i njemu vjerujemo, da nas gospodar neće kazniti. Nećemo vidjeti musibe ta nedača u životu koje ne možemo podnijeti. Allah dragi će nam dati da prođemo kroz te situacije bez problema. Ali suština da upravo na ovaj način se odnosimo prema, najprije prema stvoritelju. Ovaj odnos koji moramo imati, molim vas, bereket u vremenu je suštinska stvar. Evo dolazi i mjesec Ramazan, imamo još ovaj da kažem Šaban koji je onaj to, to, 30 dana, vjerujte mi, ljudi kažu od Ramazana do Ramazana ne znam, ne znam šta se desilo ne znam šta je bilo. E ja znam šta je bilo. Od Ramazana do Ramazana, alhamdulillah, pročitali smo više od 50 hadisa Rasulullah sallallahu alaihi sallam. Prikupili smo tro, tri tone, a ko da sadaki još ćemo više prikupiti. Jer ja vidim nekad ljude treba malo podsjetiti. Ljudi zaborave, ljudi ne donesu. Neki imaju financijski problema, ne trebaju. Samo nek prouči dovu, Allah će berekitom ako Bog da nije ove dove da dođu i oni koji mogu donijeti. Ne treba ne treba nikada. To je princip svih principa, vjerujte. Allah je taj koji je dao da za la ilaha illallah Muhammedu Rasulullah uđeš u džennet. Ako si iskren, a možeš život dat za islam i kažeš ja ću život za islam dat. Ako si dao da se kaže da si odvažan, da si hrabar, da to bude razlog da uđeš u Ni Nijedno djelo nije malo ako ga Allah primi. Zapamtite, nemojte da se poigravaš. i nemojte da se poigravaju ljudi. Ljudi postavljaju pitanja. Kaže, ja ne znam, radim ovo dobro, a ne radim ovo dobro. Nemoj, svako dobro na kojem jesi, čvrsto ga drži. To je tvoja žiška ona islama koju držiš. Nemoj dozvoliti. Nemoj dozvoliti da tu žišku dadniš. Mi imamo, mi imamo zadatak Ulema nas je učila da je svaki musliman, svaka muslimanka na jednom bedemu islama. Nekom je Allah dao da je na bedemu u općini, nekom je dao da je u policiji, nekom je dao da je vatrogasac, nekom je dao da je u političkom životu, nekom je dao da ima firmu, nekom je dao da radi u firmi. Nekom je, svakom je Allah, ja svakom je dao zadatak. Kaže Ulema, Allaha, Allaha se bojte. Da neprijatelj preko vašeg bedema dođe. Nemojte da mi budemo sebe. Ljudi gledaju u nas, gledaju kako se mi ponašamo i kažu to su oni što idu u džamiju. Nemoj da dođemo na sudnjem danu s takvim grijom. Ako si musliman, budi dosljedan. Ako si muslimanka, budi dosljedna. Drž se, drž se svoga dinskog direkt. I nemoj dozvoliti da preko nas ljudi, ne do Bog zamrze islam, vjerujte ljudi, čak ljudi se stide, nekada dođu ljudi, priča ahbav jedan, pa kaže žena, kaže preko puta stanuje pa vidjela, ja stalno idem u džamiju, pa fino prema njima, kaže došla je moja majka kod njih u radnju, ona priča pa eto mašala i mi klanjam. Kad ljudi nas vide, kad ne treba, što kaže, prošli put sam vam govorio od kaže, toliko glasno radiš da ne čujem šta govoriš, dajte da radim. Kada budemo radili, onda ćemo ako Bog da imati bereket. Allah će nama dati bereket u vremenu. Pa ćemo imati vremena i za sebe, alhamdulillah, i za svoje porodice i za sve. Sada imamo problem. Mi mislimo da vladamo svojim vremenom. Pravilo je nemoj prodati ono što sigurno znaš za ono što sumnjaš. Kaže gospodar i time ću završiti. ala asri innal insana lafi husar. Tako mi vremena zaista je svako ljudsko biće na gubitku. Čim se rodio, odmah se počnu odbijati dan života. Jel tako? Svaki da, svaki uzdati odbije ona jedan od onih koji su ti odbrojani. Illa ladina amenu wa amilu salihat. Osim onih koji vjeruju, vjeruju i dobra djela čine. I koje, koje dvije osobine im trebaju? Watawasau bil hati, watawasau bil sabr. Jedni drugima preporučuju ove dvije osobine. Istinu i strpljenje. Ja molim gospodara da mi preporučujemo jedni drugima istinu i strpljenje. I da nas nije stid drugima preporučivati to i da čuvamo svoje namaze, da se pripremamo za Ramazan i da deset dana pred Ramazan da imamo svoj program za Ramazan. Šta ću raditi? Gdje ću nam u kabelu? Gdje ću teravije klanjati? Šta ću s porodcom? Šta ću s babom? Šta ću sa djetetom? Šta ću sa Hanumom? Ima svoj program, ovo je moj program i ne daj da ga iko kvari. ovo je dobro koje sam planirao uraditi. Mukabela tu učim, je tu. Hoću, a babi su došli prošle godine, kaže mi, nas dvadesetak momaka, to je ljepota. Pa momci nisu završili medresa, alhamdulillah, klanjaju i sve. Kaže, mi smo, kaže, klanjali teravi u 28 različitih džami. Na području Sarajeva grada. Znam se kako je, znam kako je u nekim umahalskim džamijama, kad jedno vide 20 momaka dođu, 15-20 momaka dođu na teraviju. Samo treba planirati. Resulullah nas je naučio planirajte. Molim vas, nemojte prodati ono što sigurno znate za ono za ono što sunat. Ja sigurno znam ako se budemo pripremali za Ramazan, da ćemo ga komog da ljepše živjeti. A znam ako ga ostavimo za, za početak Ramazana, onda ćemo do polovine se nećemo ni snaći. Onda ćemo vidi prošla prva polovina Ramazana. Molim vas, Možete puno toga uraditi. Ova čaršija puno dobra od nas može vidjeti. Ne samo materijalno nego, evo, momci, gledaj ljepote, njih dođe 15 u jednu mahalsku Kako, Koja je to podrška svim ljudima koji su tu? Koja je to podrška dječici vidi, 15 mladića došli planel tu? Teravi. Vjerujte mi, možemo puno toga uraditi. Nemojte, nemojte da, da mi škrtarimo, škrtarimo o onome što je u biti naše. Ovo što zaradimo od nekretnine koju kupimo, auta, ovo ono, to je sve. Nije to naš, mi smo samo korisnici. Slažem se s tobom. da vam kažem, ona zikri dok ne postane svjesna. A onda Allah dragi dadne da odabere hoće li da zikri ili da neće da zikri. Ona sada zikri, jel tako? A sad se ušutla ona pamet da proučimo da. Ona hoće da uči da da Allah sačuva umet Muhammeda sallallahu alaihi wasallam, da sačuva djecu umeta Muhammeda, da sačuva sve ljude od svakog zla i da nas počasti ako Bog da da svakome želimo dobro koje želimo. Amin. Ja uzbila im našitan rađim, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alemin, u salatu wa tamu taslimi ala sayidina wa nabina Muhammed wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Gospodar naš počasti nas, a nemoj nas poniziti. Gospodar naš oprosti nam grijehe, nemoj nas kazniti. Gospodaru naš počast nas da budemo od onih koji zovu istinu. Gospodaru naš sačuvaj nas laži. Gospodar naš sačuvaj nas licemjerstvo. Gospodar naš počast nas da čuvamo spominjanje Tebe uvijek. Gospodar naš počast nas proživljenjem u društvu svoga miljenika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Gospodaru naš jedno djelo nije malo ako ga ti primiš pa te molimo da naša dobra djela primiš. Gospodaru naš jedno djelo nije veliko ako ga ti odbiješ pa te molimo da naša dobra djela ne odbiješ. Gospodar naš očisti naša srca od licemjerstva. Očisti naše jezike od laži. Gospodar naš očisti naše ruke od svake vrste grija. Gospodar naš sačuvaj umet Muhameda sallallahu alaihi wasallam na svakom mjestu. Gospodar naš sačuvaj krv umeta Muhameda sallallahu alaihi wasallam koja se danas proliva. Gospodar naš počasti nas da učimo dove za umet Muhameda sallallahu alaihi wasallam. Gospodar naš počasti nas da planiramo svoje postupke i svoja dobra djela. Gospodaru naš dobro koje činimo počasti nas da u njemu ustrajni budem. Gospodaru počasti nas da obećanja svoja ispunjavam. Gospodar naš sačuvaj nas da obećanja svoja kršimo. Molimo te da čuvamo svoje obećanje tebi, da ćemo tebi odani biti do zadnjega da Gospodaru naš, molimo te najvećim imenom Tvojim da nas počastiš svakim dijelom koje približava džennetu. Gospodar naš, sačuvaj nas od svakoga djela koje približava džennetu. Gospodaru naš, molimo te da oprostiš onima koji su tvojoj milosti prije nas otišli od naših umrli. Gospodar naš, molimo te da nas počastiš da i mi preselimo sa la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alhamdulillahi rabbil alamin al-Fatiha.